Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. August 23, 1285 Ang pagkamatay ni Philip Benesi, isang confessor, Servite prior, at superior general ng grupong Servites na isang religious order. Isa siya sa pinagpili ang Santo Papa noong kanyang kapanahunan Ngunit dahil sa kababaang loob, nagtago siya hanggang sa mahalhal na pinuno ng simbahang katolika, si Pope Gregory X. Umalis siya bilang provincial superior ng kanilang samahan at ginugol ang panahon sa pagdarasal. Si Felipe Benize ang kauna-unahang servite na nakanunisa bilang santo inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.